ndabaramutse mbuga mwese muri kumumviza hadi isanganiro kaze murano makuru yo kuri uno wa gatanu nayo hakaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ibikorwa byo kubaka isoko ya kijambere ahahoze isoko nkuru ya bujumbura ngo bizofata imyaka itanu nayo kwinjira bikaba bitekanwa itariki zitatu ukwezi ndamukiza mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ibyo byigiwe mu nama nshikiranganji yo mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe kuri ibyo abadandaza bahoze bakorera mu isoko nkuru ya bujumbura bakavuga ko badatahura ariko igituma ibyo bikorwa byo gusanura iyo soko yahiye haraheze imyaka hafi icumi bidatangura umushyikiranganzi w'ubutungane ariko agisha inama kuri wa gatanu ku mugwa mukuru wa politiki gitega abakuru b'amasentare makuru makuru abashikiriza abashikiriza amanza hamwe n'ibindi bisata bikukira ubutungane domine banyangimbona akaba yamenyesheje ko mubonano ari kuraba uko bashira mu ngiro icyifuzo cy'umukuru w'igihugu cy'uko ubutungane bwutunganiriza ababwitura muri ano makuru turafite na bucana yandi y'ibidukikije aho tuza kugaruka kwihindagurika ry'ibirere hamwe n'itituka ry'isi eh, nk'ingaruka zishika mu gihe habaye guhonya amashamba ibyo nibyo ni mukanya. kanya radiyo isanganiye murambya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe muraje kubyumva mu ngingo nkuru nkuru mu nama shikiranganje mu kwezi kw'icenda umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe harihwejwe ikiringo ibikorwa byo kubaka isoko ya kijambere ahoze isoko nkuru ya bujumbura bizomara aho basanze bizofata imyaka itanu ngo nayo kuyinjira bikaba bitegekanywa itariki zitatu ukwezi kwa kane mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatandatu tega amatwi prosper ntagwamiye umunyamabanga mukuru mukuru akaba n'umuvugizi wa leta inama shikiranganji mu byo yasabye hakaba harimwo ko abaserukira leta n'abaserukira iryo shirahamwe ry'amabanki boja hamwe kugira ngo bumvikane ku rupapuro rw'inzira kimwe bita mu gifaransa fedorute no kugena ibikorwa vyogenda birakurikirana bongere bihe ibiringo ntabanduka byo gutangura no guheza kubaka kugira ngo iryo soko ritangure gukora kuko abarundi baririndiranye igishika cinshi urwo rupapuro rw'inzira rwashikirijwe rero rwerekana ibikorwa bizorangurwa yerekana ingene iby'uburyo bitunganijwe n'ibisabwa begwa n'ayo masezerano be n'ingene iryo soko rizoba ritunganijwe mu bijyanye n'intwaro n'ibindi inama shikiranganji imaze guca hirya no hino izo nteguro yarazemeje ariko mu byasabwe haba harimwo kwandika urupapuro ndangatongo rwa kijya kibanza ku izina rya leta y'u Burundi kwerekana neza uburinganire bwaco n'igiciro caryo mu gihe cyo gutera umukono ku masezerano nyezina ibanki imwe imwe yose yoza ku gatwe kayo Gusubiramo ayo masezerano y'umwumvikano hakajamwo ibikenewe gusa kuko ido n'ido rizoba riri mu masezerano nyezina mu masezerano azotegwa ko umukono gutomora icyo kibanza giharugwa mu mutahe leta ishizemwo ariko kikaguma ari cya leta Bamwe mu badandaza bahoze bakorera mu isoko nkuru ya Bujumbura bakavuga ariko ko badatahura igituma ibikorwa byo gusanura iyo soko yahiye haraheze imyaka yababa 10 bidatangura bababazwa n'ukuba hambavu y'ukuburiramwo ivyabo batakironka naho biyunganiriza biyungunganiriza kugira batangu bavyura mu gisata c'ubutungane mu nshikiranganje ubutungane hariko aragirisha inama kuri wa gatanu ku mugwa mukuru wa politiki gitega bakuru b'amasentare makuru makuru abashikiriza amanza hamwe n'ibindi bisata bikukira ubutungane Domine Banyankimbona akaba yamenyesheje ko mubonano ari kuraba uko bashira mu ngiro icifuzo c'umukuru w'igihugu muri uno mwaka mushasha nyene icubahiro yaravumereye yuko uzoba umwaka udasanzwe wo kwitwararika ubutungane kugira ngo bigaragare ko hari akarusho kabaye ahejeje ah, kubona yuko ahejeje kugaragaza yuko ah, muri icyo gisata haba imyidogo idasanzwe hirya no hino naho ibikorwa byo gutunganiza abenegihugu ah, byaba byakozwe eh, twese turumva yuko naho bikorwa hirya no hino hama hariho imyidogo narungitswe eh, gukorana na mwebwe mu bushikiranganji bw'ubutungane mu nyuma yaho yarahejeje kugirana inama namwe araheza aragaragaza yuko atanezerezwa rwose n'ibikorwa bibera muri kino gisata cy'ubutungane yisunze yuko yumva imyidogo hirya no hino rero ni keza ko uyu munsi ko twakoraniye ngaha tuze kurabira hamwe tubice hirya no hino turabe ingene twokora benshi bidogera ubutungane ni muri iyo ntumbero twakoraniye ngaha kugira ngo turabe ingene twoshira mu ngiro icyifuzo ibyifuzo bitandukanye by'abenegihugu duhereye ku byifuzo bijyanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yamaze kuvuga yerekeza ku gisata cy'ubutungane isanganiro makuru arabandanya unaha ibisata bya leta bitari bike bikoresha imbuga ngurukana bumenyi bimwe muri ibyo bisata birashira kuri zo mbuga inkuru zidafisa akanovera bivugwa na bamwe mu bamenyesha makuru bakorera bimwe mu bimenyesha makuru ku bwabo bamenyesha makuru godashira inkuru ku mwanya ngo ntibiborohereza iyo iyo bari kubararondera makuru bagasaba ababijejwe bajejwe ibyo bisata gushira mu inguvu mu ikoreshwa ry'ibyo bisata ku neza ya bose Eh, inzego za leta amashyirahamwe yegukira leta yose asa n'ayafise imbuga ngurukanabumenyi uyu ukeneye inkuru ukeneye kuraba ibyegeranyo bisohoka urashobora kugenda ukabitora nubwo hamwe hamwe ushobora gusanga hariho ibyegeranyo bya kera byo mu myaka iheze y'imyaka y'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani cyangwa ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ntawamenya yuko ari ubitumwe nuko hari ibyegeranyo bishasha biba bitarakorwa bagerageza ko ibyo dushobora gusoma ku munsi ku munsi n'abandi baragerageza ngereranije n'andi ma institution gushyiramo ibitigiri ibintu nkenegwa nk'umumenyesha makuru canke ashobora gukoresha ariko kandi uh, sinovuga ko bishimishije eh, hariho nabo kwikebuka uraca mugacana yandi mu bidukikije ihindagurika ry'ibirere hamwe n'itituka ry'isi ni zimwe mu ngaruka zishika mu gihe guhonya amashamba bisigurwa na Atanaze Nkundimana umuhinga akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata kiraba ubuzima bw'isi ibigikukuje n'abantu rirya gahimbara muri bucana yandi heruka umuhinga mu bijanye n'ibidukikije akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi Atanaze Nkundimana yarasiguye ko igwirirana ry'abantu hamwe n'ubukene mu miryango biri mu bituma hahonywa amashamba muri bucana yandi y'uno munsi umuhinga asigura ko itituka ry'isi hamwe n'indagurika ry'ibirere biri mu ngaruka zo guhonya amashamba iyo bamaze guhonya amashamba icya mbere eh, nka twe dusanzwe ah, uburundi dutunzwe no kurima icya mbere ni uko habaho navuga kugurura umuhora inkukura ya nkukura nayo igaca itwara ya sindimwa bwa buryo bw'isindimwa ugasanga wa mwimbo uragabanutse hama ya nkukura ibaye nyinshi murumva yuko habaho no ku buzima buhemuka burya yo hari ah, mashamba ya yatemwe hamwe n'ibindi n'ibindi usanga ah, ku bijyanye n'amagara y'abantu hariho navuga ingaruka nyinshi ku bijyanye n'uko abantu basanzwe bahumeka guhonya amashyamba biri muri bimwe bituma haba navuga gushuha ku isi cyangwa eh, ihindagura ry'ibirere kuko hari bimwe mu mu byotsi eh, bisanzwe byahora bifatwa ah, n'ibi biti n'amashamba mugabo uko mutera muhonya amashamba n'ibiti niko muba mugabanije bwa bushobozi bwo kugabanura bya byuka bihumanya ikirere bakunda kwita ngo sewode atanaze nkunzimana avuga ko kwambika imisozi mu gutera ibiti bibana n’ibitegwa byotuma habaho gukinga ibidukikije kugira duce twokora nuko numvaga ntitwogarukana kwambika kwambika isi yacu turasaba tukayambika Eh, hakaba gusubira gutera ibiti eh, niko abantu baragwiriye baragwiye hariho abantu baragwiriye mu gihugu cyacu eh, kumbure ntawovuga ko hoterwa bya biti bya kera bitanga imikaratusi n'ibindi ubu hogwiza gutera ibiti bibana n'ibiterwa bakabigwiza kugira ngo isi yose ibe yambaye bakagwiza gutera ibiti hama kandi kubera ko navuze ko iyo bahonje amashamba haca bako by'inkukura n'ibindi bakanakomeza umugambi wo gukingira isi bakoresheje guca imikobeko no gutera utwatsi dufata isi eh, ku mikobeko bakagwiza cyane ibiti bishobora kuba byobana n'ibiterwa kugira ngo ukuntu abantu bashaka gukoresha nka kibumba ibumba mundi irahari bagakora imeza z'ibumba intebe z'ibumba kumbure zibasha bisaba uburyo ariko woraba ukuntu bahindura bahindura bagahimiriza abantu navuga ko kura bindi bakoresha atari ibiti kugira ngo turimo twirukanga gukoresha ibiti buri gihe ahubwo tukatungura ubwenge bwo kuraba ko nta kindi twakoresha cosubira iki giti gukora imeza gukora intebe y'ububati uwo muhinga abandanya asigura ko leta ikwiye gushyigikira imig imigambi yo gukora amakara mu bisigarira by'imyavu maze gutyo abaca bakora amakara bakagabanuka tugaruke kuri ya nkuru y'abadandaza bahoze bakorera mu isoko nkuru ya Bujumbura aho bavuga ko badatahura igituma ibikorwa byo gusanura iyo soko yahiye haraheze imyaka yababa cumi bidatangura babazwa no kuba hambavu yo kubi yo kubiburiramwe ibyabo bataronka naho biyungunganiriza kugira babyure imitahe gihiriye twebwe igihe baduhaye igifata kibanza hariya kuri kotewe kugira ngo basubire mu isoko twararindiriye ko bayisubiramwo turabura turabyo mu kamenge yahiye mu nyuma y'iyi yiyi ariko baciye bayita ko baca baribandanya kuyikora ariko nayo iyi soko iyi iye twebwe twayikoreramwo twarapfanye agahinda ibintu byacu birasha kandi dupfana agahinda cy'uko twosubira kugira ngo dusubire muri iyi soko ariko tubyitegereze ntibizoshoboka kuko baguma bayivuga ngo bazoyisubiramo bazoyisubiramo cyane rwose kubera yuko urumva iterambere kuri twebwe ego birashobora gufata umwanya munini cyane wo kuyubaka birashoboka abayobora bayikoreramo bamwe bari ko barasaza abandi barakuze ku bisanzwe mugabo abo yikoreramo bose ndabona yuko yubatswe kuba yo kubaho rero iby'iyo amahera azopfa nimba azubakwa n'ishyirahamwe nimba bizocahe ibyo biri mu minwe y'umubyeyi wacu w'igihugu turamwizeye basha isato rizo zuzuye gusa ahubwo kuyubaka baratevye kuko turavye imyaka mu umunani yaciye isoko ihiye abene gihugu bari batunzwe n'igisoko bari benshi cyane ahubwo je mbona baratevye cyane kuyubaka uwo nyarutsa gose ibikorwa bikihuta kiriko ndaraba leta yogira ingufu umugambi w'isoko kaja mu ngiro isoko ikubakwa uko iyi soko yafasha abantu benshi cyane nk'abakora ngaha mw'iyi soko bamwe bamwe baradutse bari ruguru bakahigira cepo cya ruguru kandi iyi soko ariyo ritunze imiryango myinshi y'abantu hariho abaturubuye vrema benshi cyane musigaye muhura mu barabara usigara umenga n'abasazi kubera ivyiyumviro vy'ivyo bari bafise ugushiraho urubuga ngurukana bumenyi gusa ngo ntibihagije ahubwo ngo hakenerwa kurushira ko amakuru agezweho n'umwihwezwa Abiya David muhinga mu bijyanye n'ubuhinga bwa none akaba narongoye n'ishyirahamwe Bujahab rikorera muri ico gisata tumumviritse nk'ubu urabye uno munsi munsi tubamwo ariyo abantu barenga miliyari zitanu bari konegite ku buhinga ngurukanabumenyi iminsi yose urabye mu masitatisitike iki kiratwereka yuko abo bantu bose babaye konegite urumva rero mu mashyirahamwe cyangwa abantu bakoresha urubuga ngurukanabumenyi mu burundi usanga ni ikintu gikomeye cyane kuko nicyo gifasha abantu bari ahantu hose bagashobora kumenya amakuru akaba ari abantu bonyine bashobora gukora amasite web mugabo uno munsi kubera gutera imbere uno munsi umuntu ari we wese arashobora kwikorera site yiwe mugabo birazana n'ikindi kibazo kuko urabye nko mu masite web menshi ukaraba ya leta cyangwa mu bantu bikorera iby'iwabo usanga yuko abantu benshi barakereye amasite web mugabo kugira bashyiremo amakuru kugira bashyiremo ibyo bari ko barakora bikabagora gukora siti webu ni ikintu cyoroshe nk'uko navuze ubwa mbere